บุ๊กทูแปดสิบเก้าเอกนวตเอกนวตประโยคคำสั่งหนึ่งอาญาร์ทักอาญาร์ทักคุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย तू खूप आळशी आहेस इतका आळशी होऊ नकोस इतकी आळशी होऊ नकोस तू खूप आळशी आहेस इतकी आळशी होऊ नकोस तू खूप वेळ झोपतोस तू खूप वेळ झोपतेस इतक्या उशिरा झोपू नकोस तू खूप वेळ झोपतेस อิตแกอุชิราจโฮปุนอกุสคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึกตู้ขรีคุปอุชิราเยตุสตู้ขรีคุปอุชิราเยติสอิตแกอุชิราเยอุนอกุสตู้ขรีคุปอุชิราเยติสอิตแกอุชิราเยอุนอกุสคุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ तू खूप मोठ्याने हसतोस तू खूप मोठ्याने हसतेस इतक्या मोठ्याने हसू नकोस तू खूप मोठ्याने हसतेस इतक्या मोठ्याने हसू नकोस คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน नक्सी तू खूप हळू बोलतोस तू खूप हळू बोलतेस इतक्या हळू बोलू नकोस तू खूप हळू बोलतेस इतके हळू बोलू नकोस คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิทูคูป प ि त ต स ตू खूप पितेस इ ก क ं प ิวนกो स तू ख ूปิเตสอิท क े पिऊ न क ุสคุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย तू खूप धूम्रपान करतोस तू खूप धूम्रपान करतेस इतकं धूम्रपान करू नकोस तू खूप धूम्रपान करतेस इतके धूम्रपान करू नकोस คุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป तू खूब काम करतोस तू खूब काम करतेस इतक काम करू नकोस तू खूप काम करतेस इतके काम करू नकोस คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย तू खूप वेगाने गाडी चालवतोस तू खूप वेगाने गाडी चालवतेस इतक्या वेगाने गाडी चालवू नकोस तू खूप वेगाने गाडी चालवतेस इतक्या वेगाने गाडी चालवू नकोस ลุกขึ้นค่ะคุณมิวเลอร์อุท่าชรีมานมิวเลอร์อุท่าชรีมานมิวเลอร์ เชิญนั่งค่ะ คุณมิวเลอร์บัสซาชรีมานมิวเลอร์บัสซาชรีมานมิวเลอร์ นั่งต่อค่ะคุณมิวเลอร์บัสุนราฮาชรีมานมิวเลอร์บัสุนราฮาชรีมานมิวเลอร์ ใจเย็นๆ นะคะสยมบาลกาสยมบาลกามีเวลาไม่ต้องรีบอัปลาเวลกาอัปลาเวลการอสักครู่นะคะชนบรทัมบาชนบรทัมบาระวังนะคะจับปุ่น जपून करुणा กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ वक्तशीर बना वक्तशीर बना อย่างโง่ मूर्ख बनू नका मूर्ख बनू नका